Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ։ Այսօր պատմելու ենք Մարտակերտի շրջանի Գառնակար համանքի երիտասարդ գործարար Վահե Մարտիրոսյանի մասին։ Գործար Արցախը շարունակում է ներկայացնել հաջողակ երիտասարդների, կայացած գործարարների բիզնեսներն ու դրանց հիմնադրման պատմությունները։ Հաղորդաշարի միջոցով մենք բացահայտեցինք, որ ունենք գործարարներ, ովքեր չեն դժգոհում գործի պակասությունից եւ հատուկ աշխատանքային հրավերների չեն սպասում, ինքնուրույն հիմնելով սեփական բիզնես։ Կան նաեւ սկսնակ գործարարներ, ովքեր մասնակցելով այս կամ այն ծրագրին հաղթող են ճանաչվում ու բիզնես հիմնում ֆինանսական աջակցություն ստանալուց հետո։ Մեր հաղորդման այսօրվա հերոսը Վահեն հենց այդպես մտավ գործարար կյանք։ Վերելք ծրագրի հաղթողներից մեկն էլ ինքն էր։ Մինչ Վահեի գործարար կյանքին անդրադառնալը, ես կցանկանայի պատմել Վերելք ծրագրի մասին, որը գործարկվեց պատերազմից հետո։ Նպատակը մեկն է. հետպատերազմյան Արցախում խթանել գործարար միջավայրի բարելավմանը, խրախուսել երիտասարդներին։ Ծրագիրը հաջողությամբ պսակվեց եւ դրա շրջանակներում այսօր ավելացել է երիտասարդ գործարարների թիվը, ինչն էլ հիմնադիրների մոտ այն շարունակելու հիմքեր է առաջացրել։ Ես առիթ ունեցա զրուցել ծրագրի համահիմնադիրներից Ֆրանսիահայ Տաթև Պետրոսյանի հետ։ Վերելք ծրագիրը մենք մեկնարկեցինք մոտ արդեն մի տարի առաջ կլինի շուտով մարտ 21 թիվներ եւ ինքը բաղկացած է 3 հստակ հանգրվանների, 3 փուլային ծրագիր է, որը ենթադրում է առաջի փուլը ոնց որ ինքը տրեյնինգներ են, գիտելիքների փոխանցում, կառավարման, ոլորտային, տենց շատ խիտ սեղ տրեյնինգներ էին, մոտ ունեցանք 12 հատ տրեյնինգներ, որը տրամադրեցինք 110 մասնակիցների, որ գրանցվեցին ծրագիրներին։ Նաև շեշտեմ, որ ծրագիրը երիտասարդական ծրագիր է, այսինքն մասնակիցները բոլորը 18-ից 35 տարեկան այդ տարիքային խմի մեջ եւ լավագույն ծրագիրները, որ հանձնվեցին, զտվեցին եւ բիզնես ճամբար անցան, որը երկրորդ փուլն է, որտեղ իրենք ավելի խիտ քոչերի հետ, բիզնես էքսպերտների հետ հանդիպեցին, հղկեցին իրենց մտքերը ու ստացան դրամաշնորներ 6-ը հաղթող նշանակվեց։ Տաթև ջան, վերեք ծրագիրը ի սկզբանե նպատակ է ունեցել հետպատերազմյան Արցախում երիտասարդների մոտ զարգացնելու գործարար կյանքը գործարար կյանքը շատ ճիշտ ասեցի, կայո այդ իր առաջի կարելի ասել նպատակն է, տեխնիկ նպատակներ, ինչպես կարողանալ վերակառուցել միկրո էկոսիստեմներ, որ կարողանան այդ սոց տնտեսական տեսլականը նորից մի քիչ թափ տան, Արցախում եւ զգացինք, որ այդ հմտությունը կարելի ասել միայն մենակոշտ հմտություն էր, որ ծրագիրը փոխանցում էր գիտելիքները, դրանից ավել զգացինք, որ մեր բոլոր մասնակիցների մոտ նոր ինքնավստահություն ձևակերպվեց այս ծրագրի միջոցով շատ այսինքն մոտ եւ քիփ հարաբերություններ նաեւ փորձեցինք պահպանենք տրեյներների եւ մասնակիցների միջև այսինքն ինքը դարավ ըստիկ ընտանիք որը փորձեց միասին հաղթահարել այդ ավելի մի քիչ բարդ կարգավիճակը, որը պատերազմը ստեղծեց, այսինքն այդ հոգեկան կարելի ասել քիչ խոցելի վիճակը ու այսօրվա մեր երեխեքի հաջողությունները տեսնելով եւ ականատես լինելով ֆիզիկապես այս վերջի օրերին իրոք տեսնում ենք որ ամենամեծ երևի մեր հաղթանակը հենց այդ է եղել այս ծրագրի միջոցով իրանց տալ նորից հույս որ կարող են իրենք ստեղծագործեն ու չվախենան ստեղծագործելուց չվախենան ձախողելուց ու զգան որ դեր լիքը կյանքի շղթաներ ունենք ապլերում բոլորս միասին։ Առաջին պտուղներն արդեն տեսանելի են, բայց ես կուզենայի հետագա ձեր ծրագրերի մասին տեղեկանայի։ Ուրեմն այս ծրագրի հաջողության հիմքի վրա Արցախում մենք որոշեցինք հոկտեմբերին անցյալ տարի նաև պիլոտը ընդլայներ Ղափան, Սյունիք, Պարզ պատճառներով, ՍՎՄ-ն նույն, այսինքն խոցերի կարգավիճակից ելնելով, եւ այսօրվա դրությամբ մակետրոանում ենք պորտֆելում հիմա վերելքի կամ մոտ 10 ծրագիր արդեն Արցախ եւ Սյունիք խառնված ու մյուս տարի արդեն պատրաստվում ենք վերել Արցախի երկրորդ ոնց որ մեծ ընթացք կբացենք, որից անպայման կտեղեկացնենք մեր բոլոր <laughs> միջոցներով, որպեսզի եր ավելի լայն մասշտաբների կարողանանք ներգրավել։ Այժմ անդրադառնանք Վահեի գործունեությանը։ Մարտակերտի շրջանի Գառնակար համայնքում է ծնվել ու մեծացել։ Այժմ սովորում է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի մագիստրատուրայի ագրոբիզնեսի առաջին կուրսում։ Սովորելուն համատեղ Վահեն զբաղվում է ազնվավորու մշակության գործով։ Գառնակարից քիչ հեռավորության վրա է գտնվում նրա ազնվամորու դաշտերը։ Դժվարանցանելի ճանապարհն ամենևին էլ խոչընդոտ չէ աշխատասեր երիտասարդի համար։ Ամեն օր մի քանի անգամ գնում ու իր ձեռքով մշակում է այգին։ Աշխատողները դեռևս այնքան էլ շատ չեն, Նրան օգնում են ընտանիքի անդամներն ու ընկերները։ Ամեն ինչ արդեն արված է, ասում է Վահեն ու շարունակում. Հունիսի սկզբին սպասում եմ առաջին βέρքին։ Մտահոգված է երիտասարդ գործարարը։ Ինչպիսին կլինի այն։ Արդյոք գոհացուցիչ կլինեն արդյունքները։ Իսկ գոհացուցիչ արդյունքներ ստանալու համար աշխատասեր երիտասարդը ներդրել է ամեն ինչ։ Վահե, դուք այսօր Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարի հյուրն եք եւ բավականին երիտասարդ եք, բայց արդեն մտել եք գործարար կյանք։ Տահաղացումը գործարար կյանք մտնելու ինչպես է ցակել։ Միշտ հետաքրքրվել եմ բիզնեսով ու մոտ 17 տարեկան հասակումս արդեն այդ ազնվամորու ճյուղը սկսեցի ուսումնասիրել ու հասկացա, որ այդ իմն է։ իմ իսկ դուր գալիս այդ ազգամավորի մշակելու process-ը, այդ վաճառքը ամեն ամեն գործընթաց, ու տենց հասկացա, որ եկա մտաբերջուղա, ու փնտրում էի այս սենց աջակցություն, որ เป զի կատարեմ այս այգիների հիմնումը։ Սկսեցի դաշնակցության վերելք ծրագրով, իրանք ինձ աջակցություն տվեցին 4 միլիոն դրամաշնոր որ ես իմ այգին հիմնեմ ու արդեն ամբողջը համարյա հիմնած է, մնում է մի մի փոքր խնդիրներ կան, դա լծվող խնդիրներ են։ Փաստորեն ձեր այգիները տեղակայված են Գառնակար գյուղից մոտավոր մի 3 կիլոմետր ներքևի հատվածում ճանապարհը մի քիչ դժվար անցանելի է, բայց հաջողվում է անցնել։ Քանի հեկտար այգի ունեք մոտավոր 6000 մետր տարածք է 3 տարուց որ արդեն հասկանամ ճյուղը պետք է զարգացնել մի հեկտարի չափով էլ եմ ավելացնելու Երբանից եք սկսել արդեն աշխատանքները Հոկտեմբերին սկսեցի աշխատանքները եւ նոյեմբերի վերջն արդեն աշխատանքները ավարտված էին Այս պահին ինչ կա անելու ավելացնելու չանը հարկավոր տարա որպեսի ջուրը կուտակվի եւ կաթիլային համակարգով սնուցումը կատարվի այդ խնդիրն է հիմնականը ազնվամորու տնկինները որտեղից եք ձեր բերել ձերք են բերել հայաստանից քանի որ մեր տեղական սորթը մի անգամ է բերք տալի իսկ դրսիցը բերվածը երկու անգամ է բերք տալի ու նա չափսերը մի քանի անգամ մեծի մեր տեղական չափսերից հայաստանից Վահե ազնվամորին շատ շուտ փչանող ապրանք է եւ նախքան գործը սկսելը դուք հավանաբար ուսումնասիրել եք այդ ոլորտը։ Այո, մոտի եթե կարող ենք արդեն ոչ ճիշտ պայմանների դեպքում 1-ից 2 օրում փչանում է, բայց Փարք Աստծո մեր հանրապետության տարածքում այդ սպառումը շատ լավ է ու բերքի 70-80% ներկրվում է Հայաստանից։ Ու այդ վաճառքի գործընթացը շատ հեշտությամբ կատարվում է։ Երբ եք նախատեսում արդեն առաջին պտուղները։ Աշնանը ստանալու եմ մոտ 10-ից 20%-ի չափով բերքի, բայց դա շատ քիչ է ու երկրորդ տարում արդեն 50%, երրորդ տարում արդեն իր հիմնական բերքը սկսելու ենք ստանալ։ Մոտավոր գալու է մինի 4-ից 5 տոննա։ Արդեն նախորոք պայմանավորվածություններ ձեռք եք բերել խանութների կոնկրետ անհատների հետ, ովքեր պիտի իրացնեն ձեր ապրանքը։ Դեռ ոչ ու ես արդեն վաճառքը մի քանի անգամ իրականացրել եմ ու հասկացել, որ գյուղերով պատտվելով ու խանութներին տալով պիտի ապրանքը ցույց տաս իրանց, որ իրանք տեսնեն ու որակավորումը տան ու գնեն։ Անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումները ունեք անհրաժեշտ սարքավորումները հիմնականը մեր ավանդական ձևով սարքավորումներն են, որոնցով այդ ամբողջ գործընթացը իրականացնում ենք, բայց ուզում եմ մի քիչ նորարարական տեխնիկա մտցնել այգին ավելի հեշտությամբ մաքրելու համար։ Ովքեր են աշխատում այգում։ Աշխատողները իմ ընտանիքն են ու ընկերներս, որպես իրանց աշխատող տենց գրանցված ու ինձ օգնում են այդ աշխատանքները իրականացնելու համար։ Մեր հանդիպման սկզբում եւ մեր զրույցի նախաբանում նշեցիք, որ սովորում եք Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի մագիստրատուրա բաժնում։ Հավանաբար ձեր մասնագիտությունը բավականին ձեզ օգտնում է ձեր գործում։ Իմ մասնագիտությունը, հա, կան նրբություններ, որոնցով իմ մասնագիտությամբ եմ հիմնականում խորացել այդ ճյուղով, ու մեր համ այդ ուսման ոլորտում բացակայում է պրակտիկան, որը պրակտիկա մեզ ցույց տան ու ավելի լավ մենք տեղականանք ու ես հիմնականը այդ գիտելիք ստացել եմ պրակտիկայից, այլ ոչ թե տենց տեսական գիտելիքից։ Վահե, հետ պատերազմյան Արցախում դեռ վերքերը չեն սպիացել եւ կամած-կամած կարծես թե փորձում ենք բոլորս միասին համատեղ վերքերը սպիացնենք, բայց այդ ամենով հանդերձ զուգահեռ դրան նաեւ Արցախում երում է եւ մի նոր ընթացք է ստացել գործարար կյանքը։ Հա, ճիշտ է, ու իմ մոտ էլ մտավախություն կա, որ այգին հիմնելուց հետո կարող է այդ այգի դե չդառնամ էլ, բայց այդքանը ես չի կանգնեցնում, որ เป զի գործեմ։ Եթե այստեղ էլ չնեմ, որիշտեղ էլ ենիմ, էլ գործը լանում ու ինձ ոչ բեն կայնեսնան չլի։ Բայց ծնողները գյուղատնտեսությամբ զբաղվում են։ Սերը գյուղատնտեսության նկատմամբ որտեղից է ձեզ։ Հայրիկս մահացած է, մայրիկս ինքս դասատու եմ։ Չէ, իմ հիմնականը ես տատիկիս էի օգնում այդ այգի այգեգործության հարցերում ու տեղից ես արդեն սկսեցի սիրել այդ մշակելը, իր բերքը ու ինչքան է մեծանում, տենց այդ գործընթացները։ Վահե, եւ վերջին հարցը առաջկա ձեր ծրագրերի մասին խոսեք։ Առաջկայում նախատեսում եմ արդեն բերքը շատ չնչին չափով հուլիսում ստանալ, շատ չնչին, իսկ գործընթացները արդեն ընթացքում են սկսում իրականացվել եւ աշնանը արդեն կիմանանք հիմնականի ինչ գործընթացներ եմ ես սպասում։ Բացի ազնվամորուց, այլ ինչով կուզենայիք զբաղվել, այլ ինչ ճյուղով կուզենայիք մտնել գործարար ոլորտ։ Եթե չլներ ազնվամորին, իսկ թվում է մանր առևտուրով կզբաղվեի, խանութ կբացեի ու երևի դա կանենք, հլա։ Կյանքը դեր արջում է։ Ազնվամորին շատերի սիրած հատապտողներից մեկն է այս հատապտղի մշակությունը բավականին հաճելի ու միաժամանակ բարդ է։ Մի քանի ամսվա համար աշխատանքի արդյունքում սպասում են առողջ թփեր ունենալ։ Շատ են նաև ռիսկերը՝ ծրտահարություն, կարկուտ, Իսկ ամենամեծ խնդիրը ռոկման ջրի խնդիրն է։ Էլ չխոսենք այն մասին, թե բերքը որքան շուտ է փչանում։ Հանրաժեշտ է մեկ օրում իրացնել։ Սպարման առումով Վահեն մտահոգություններ չունի։ Հողի մշակը համոզված է, որ լավագույն բերքն անմիջապես հնարավոր է իրացնել։ Դեռևս քիչ քանակություն է կազմում երիտասարդ գործարարի հողատարածքը, բայց նա նպատակ ունի ընդարձակել այն։ Իդեպ դաշտը պարարտացվում է միայն բնական միջոցներով, բացառելով թունաքիմիկատների օգտագործումը։ Համեղ, թարմ ու բարձրորակ ազնվամորի այսպեսին պիտի լինի, ասում է Վահեն։ Մեր հանդիպման վերջում իմ զրուցակիցը խոստացավ առաջին բերքից հյուրասիրել նաև ինձ։ Մոտ 1.5 ամսից ես կհամտեսեմ Վահեի առաջին բերքից, որը հուսով եմ կլինի անթերի։ Այսպեսին էր այսօրվա գործար Արցախը։ Հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։